Мовчіть. Я певна, що не можете думати інакше, а проте ви тут, хоча вдень стежили за мною, тримаєте мою руку зараз. І я вам теж не розповідаю того, чого ви чекаєте від мене. Робер. я не чудовисько. Ну, сидіть спокійно. Справа в тому, що я потрапила у становище які трапляються в трагедіях. Це дивно, правда? Не знаю, чи точно я відтворив її слова, але за зміст ручусь. Вона так і сказала. Це дивно, немов уперше зустріла тінь страждання, і ця тінь здалася її молодому єству не стільки чимось страшним, скільки дивним. Лідія, сама ви не виборсаєтесь із цього. Повірте, дозвольте допомогти вам. Лідія похитала головою. Ніхто не зможе мені допомогти. Єдине, що можете зробити, якщо зможете. Я зможу все, що ви скажете. Ви знаєте про це. Це це забути все на той короткий час, що нам лишився. Ну, забудьте сьогодні, що я Лідія Сон'є із Птілідо. А в наступні дні, коли побачите мене, забудьте ту жахливу ніч. Я ніколи не зможу забути ту ніч, Лідія. Я знову бачу вас біля ваших дверей, і я, ага, невже б ви хотіли, щоб я забув таку житу мить? Ні, якби, якби все можна було тоді зупинити, щоб та мить тривала вічно, щоб та мить тривала вічно якими п'янкими були для мене ці слова, що зронилися з її прекрасних вуст. Однак було і інше, про що я не міг забути. Лідія, той чоловік, якого ви просили сховати, мій голос був глухий, низький, я сам не впізнавав його. То що? Шукайте його. Лідія відвернулася, завіса волосся затулила її щоку й око. Я його ніколи не кохала, а він. Лідія знову поглянула на мене. В її очах було розпачливе благання. Бога ради. Ніколи не говоріть мені про це. Я вам присягаюся, що ніколи не кохала жодного чоловіка до того часу, як Лідія зітхнула і раптом затулила обличчя руками. Я ледве розібрав слова, що вразили мене, як зустріла вас. Я чітко пригадую, як ми трохи пізніше виходили з ресторану попід руки, як мовчали в нічній тиші, потім бігли до метро, в переповненому вагоні мене притисли до Лідії. В автобусі нас гойдало, мов на кораблі, що ніс нас обох у далечінь, волосся Лідії торкались моєї щоки. Ми зійшли на вулицю Мулен-Берсон і попростували далі, тримаючись за руки. Мені вважалося, що я, нікчемний Орфей, сам веду Евредіку до пекла. Ми проминули шлях капітула, перейшли на той бік мостом капітула. Вже зовсім смерклось. Я обняв Лідію. Коли цілував її, відчував губами сльози. Це божевілля, божевілля, шепотіла вона. Нас шарпав зимовий вітер, та ми не відчували його крижаного подиху. Нарешті Лідія пішла, і двері Птілідо зачинились.